Ey tağutun əpəri mərmin gəlsin göksümə Biz ölümə and içdik sənin gözü dağın kimə Ey tağutun əpəri mərmin gəlsin göksümə Biz ölümə and içdik sənin gözü dağın kimə Korkunun sonu dünya lanet dileri Korkunuz sonunuzdan dünya lanet dileri Sürecek bu dünyadan Hizbullah iler sizi Korkunuz sonunuzdan dünya lanet dileri Sürecek bu dünyadan Dünya lanetlileri Müslümanlar korkmaz ki gün boyu aç kalmaktan Hüseyinler utanır Suudi'ye yalvarmaktan Müslümanlar korkmaz ki gün boyu aç kalmaktan Hüseyinler utanır Suudi'ye yalvarmaktan Korkunuz donur yoldan dünya lanet diler Korkunun sonunuzdan dünya lanet diler Sürecek bu dünyadan Hizbullah iler sizi Korkunun sonunuzdan dünya lanet diler Korkunuz sonunudan dünya